Ha <laughs> ha! rabbil salatu wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nakon onog našeg malo dužeg uvoda o koristima braka i bitnosti braka, prelazimo konkretno govoriti čovjek kada želi da stupi u brak žena ili muškarac, veoma je bitno da zna šta su najbitnije osobine koje bi trebao da gleda kod budućeg supružnika. Prva stvar, i to je definitivno, mora biti najbitnija stvar jeste vjera. Bez obzira da li se radilo muškarcu ili ženi, insan treba da gleda prvenstveno budućeg supružnika kroz prizmu njegove vjeri. Vidjet ćete ima još mnogo stvari, ali prvenstveno vjera. Ako muž gleda vjeru kod ženi, neće ga ta žena ako je zaista vjernica, ako se boji Allaha, neće ga prevariti kad on ode negdje izvan kući. I obrnuto. Žena koja je gledala da je njen muž prvenstveno vjernik, neće sutra nanijeti zulum, nepravdu i tako dalje. Pa je prvenstveno, znači, najbitnija stvar vjera. Allahu poslanik, alaih salatu sallam, kada govori, komi? Porodici djevojke i njenim starateljima kaže kada vam dođe u prosidbu, onaj sa čijom vjerom i ahlakom. Samo dvije stvari je spomenuo. Kada vam dođe u prosidbu, onaj sa čijom vjerom i ahlakom ste zadovoljni, oženite ga. Ako, kaže, to ne uradite, nastaće veliki fesad na zemlji. Hadis je rodostajan. Pa je vidimo Boži poslanik savjetovao porodicu djevojke kada im neko dođe da prosi djevojku da gledaju kod njega vjeru i ahlak moral. Kada je u pitanju muškarac, Allahu poslanik kaže žena, većina ljudi traži ženu zbog četiri stvari – ali je rekao Boži poslanik na kraju, ali ti uzmi vjernicu, prvenstveno vjernicu. Ok, i metak, porijeklo i tako dalje, sve to dobro, ali kaže ti uzmi vjernicu, Allah ti dao svako dobro. Pa je Boži poslanik preporučio muškarcima kada gledaju ženu da gledaju kroz prizmu vjeri. Zato nemojte, Allah vam dao svako dobro, tako mi Allah želim vam ono što želim sebi i svojoj djeci. Nemojte stupati u brak pod emocijama. Nemojte stupati pod brak, u, u brak putem slika koji ste vidjeli na Facebooku. Mora da bude tu kontakt, mora da bude tu razgovor i moramo vidjeti kakav je moral i kakva je vjera tog insana. Pa ovo zapišite dobro i pazite. Broj dva, šta je najbitnije gledati kod osobi budući supružnik? Znači i muž i žena, čednost i moralnost. Koja se manifestuje kroz izbjegavanje grijeha. Znači, čednost i moralnost se manifestuje kroz izbjegavanje grijeha. Ako imate osobu i tamo na Facebooku mu 16 slika e, sa nargilom, sa, e, sa alkoholom, ovdje ili ondje, vjerujte da je čednost tog insana dobro upitna. Tako dalje isto znači važi i za žene. Čuvajte se osoba koje javno griješi. Čuvajte se osoba koje javno griješi. Broj tri, gledati lijepa narav i čud. U granicama ljudske mogućnost da insan pazi da budući supružnik njegov bude insan, znači insan, kad kažem pazite, meni je teško non stop da se ne naljute sestre ili muškarci, moramo govoriti u nekom tom terminu supružnik. Pa gledati da to bude neka blaga osoba, lijepe naravi, lijepe čudi. Pa dobro, šta ćemo sa onim ljutim? Nek se snalazi, nek nađe on sebi neku ljutu, ali mi sebi tražimo nekoga blagog i tako dalje. Broj četiri, razumna i pronicljiva osoba. Sve ove stvari, mnoge od njih, nakon vjere dolazi kroz razgovor, kroz uspoznavanje, e, ispitivanje komšiluka, ispitivanje rodbine i tako dalje. Razumna i pronicljiva osoba. Imate osobu, ona čitav život gleda, ja ne znam, znate li vi ovdje koristili se taj termin, ali kod nas se koristi dole u Srednjoj Bosni, lijevak. I ona čitav život gleda kroz lijevak, ali ti kroz lijevaka gledaš, ne vidiš dalje odnosa. Lijevak treba okrenuti pa gledat široko. Imate osoba, ti dok sa njom se upoznaš, vidiš da u nje samo i sad radi TV crno-bijeli. Crno-bijelo, crno-bijelo. Bježi od tog crno-bijelog. Traži nekog u boji, kolor. Ko vidi široko, sutra ta insan, sa njim ćeš imati mnogo problema, bio muž ili žena koji jednostavno je ograničen. Pa pazite se takvih osoba, znači veoma je bitno da imate razumnu, pronicljivu osobu. Sutra dođe do problema, da ta osoba razumno, zrelo gleda na probleme, problem sa e, roditeljima, problem sa djecom, ovako, e, siromaštvo. Veoma je bitno znači da budućni supružnik bude razumna i pronicljiva osoba. Isto tako od osobina koji treba maksimalno tražiti kod budućih supružnika jeste stid. Kažu islamski učenjaci, stid se dijeli u nekoliko kategorija, stid od Allaha, stid od meleka, stid od ljudi. Pa kada vidite osobu da ima pri sebi taj istinski stid, Evo ovdje imate sad dva stida, imate onaj ono tu smo sjedimo i ma, kaže stidna sestra, stidan brat, znači istinski stid koji insana sprečava da čini znači grijehe prema Allahu i stid da insan uradi nešto nemoralno, veoma je bitna stvar. Boži poslanik kaže stid ne dolazi ni sa čim osim sa hajrom. Pa je veoma bitno da pokušamo za budućeg supružnika naći osobu koja ima pri sebi ovo svojstvo. Pogotovo kad su u pitanju sestre, znači da muškarci pazi kod sestri e, na to svojstvo. Isto tako, ponovo se vraćamo na ono staro pitanje, ljepota. Zapamte večeras, naš odnos prema supružniku može se gledati kroz tri stepenice ili tri dimenzije. Imam osobu vjernik, moralan, čedan, stidan, sve i lijep. Toga drži se i ne puštaj ga. Lijep, ali ljepota nije bila presudna. Imamo osobu, ispunila je mnoge naše kriterije, znači moralan, lije, eh, moralan vjernik, stidan, čedan, sve, ali nakon, hm, nije ono da, da, da ti sad režiš vene za njim, ali nije ni da je odbojan. I sa tom osobom se može stupiti u brak. Imate treću kategoriju, bez obzira, vjernik, insan ili djevojka, e, čedan, moralan, sve, ali ti imaš odbojnost prema njemu. S tom osobom ne treba stupati u brak bez obzira. Znači jednostavno čovjek ako ima prema nekome odbojnost brat, prema sestri, džaba ona sve pokrivena, moralno sve, ali jednostavno dovoljno on sam da nju pogleda, on jednostavno, hajde da kažemo, odbojnost ima prema njoj. Možda će neko drugi nju kad vidi reći ovo je hurija, izišta sa iz dženeta. Ona treba da tog svog čeka, ali ne treba da se ovim stupi u brak. I obrnuto. Dođe brat prosi sestru i sve o njemu napričaju, moralan, lijep i vjernik i klanja. Ona njega sam kad pogleda, kaže ne mogu zamisliti život sa njim. Ne treba s takvom osobom stupati u brak i to nije omalovažavanje te osobe. Jednostavno ljudi su, prirode ljudi se razlikuju. imate ljudi sad, ja da ovaj svoj džemper skinem i da kažem šta misli ti o ovom džemperu? Pola bi se ali reklo, hej, to je zadnja moda. Pola bi reklo, šta onaj pjezič nosi ja, rab, kako ga nije bilo sti danas biti u onom džemperu. To su jednostavno ljudske prirode. Nekome je nešto lijepo, nekome je nešto nije. Pa znači kada je u pitanju ljepota idemo po ova tri, znači hajde kažemo stepena, ako je insan ispunio osobe, ispunio one osobine i lijep, elhamdulillah. Ako je ispunio one prethodno spunite osobine i hajde kažemo nije lijep, ali i nemamo odbojnost prema njemu. Može se stupiti sa takvom osobom u brak i ona treća kategorija ne treba s takvom osobom stupati u brak, Allah Žešan najbolji zna. Nakon toga Ista je stvar sa porijeklom, u smislu ista stvar. Ne smijemo to učiniti da to bude glavni faktor. To je čerka od Pezića. A, hala, završeno. Hala, bola, mora biti najveći šeta na planeti. A, to je čerka ministra. Njen babo je direktor školi. Njen babo je nema nje babo, znači pazite, njeno prezime kad izgovoriš na 18 slogova se izgovara. Halo, ostavi se prezimena. De da vidimo njenu vjeru i čednost i moralnost i te stvari. Ali, ispune se svi ovi kriteriji i kaže ona je ta i ta, alhamdulillah, daj. Ista stvari sa imetkom. Ne smije to biti presudno. Ljepota, imetak i porijeklo ne smiju biti presudne stvari mogu biti sporedne stvari. I zato sam rekao, ovo može razlučiti samo ko braku pristupa hladni glavi. I za kraj, za kraj ovih osobina, jedna veoma bitna stvar, ja sam danas čak na jednoj stranci gdje ima nas nekoliko daja više, tražio prijevod ovog termina koji koriste mnogo učenjaci u fiku, nismo našli neku adekvatnu riječ, a to je kifaet. Tako ga Arapi zovu da insan kada se ženi ili osoba kada se udaje da traži nekog koju je srodan, koju je sličan, neka, a zato ću vam tu ako Bog da i pojasni šta se misli pod tim pojmom. Od prija su učenjaci u knjigama Fikha, pa čak možda Hanefijski mezeb je jedan od najžešćih u tom pitanju, što bi neko vamo nešto non stop onaj, struži kad bi moglo bez tog struganja. Znači, oni su govorili čak zanati. Pa kažu, zana taj i taj ne bi trebao da se ženi sa tom i satom. Pazite, ovo nije uvjet za brak. Ali, evo uzmite primjera radi, djevojka, ja sam to onako nekad navodio u nekim malo, hajde kažemo, uh, ambijentu da se malo nasmijemo, ali je zaista tako. Djevojka završila medicinu. I došla je ona preko sad tog Facebooka, moraš stupiti u kontakt s kim hoćeš. Neki brat, čitav život je, on bavi se čuvanjem ovaca. I njih dvoje, Jesse Mujo, evo me hasne, gore dole, bili u brak bi. Njih dvoje su na različitim talasnim dužinama. On njoj kad joj hoće nešto tepa kaže lijepa moja ovca. O, ona nosa bijeli mantilj, ona odmah poludi. Evo kaj nemoj, nisi ovca, sad si koza. Jo, rab. A ona opet njega, ona bi sam na njim trenirala davanje nekcija, sam da nekog bode, sam bi mu gurala tablete, obuci čarape, evo ti tableta, evo ti paurina, on čitav život jede samo sir, njemu tablete ne trebaju. Ali ona, idi na sve inekcije, nisam dobio onu odrođenu, idemo, samo ga buši. Oni ne, razgovaraju istim, nisu na istim talasnim dužinama. Pa znači insan da pokuša, to će mu mnogo u životu olakšati život. Imate Može se desiti, za vrijeme Božih poslanika se desavaju stvari. Insan ugledan, ugledan, ajde da kažemo, drugi supružnik neugledan. Pa u životu dođu ti problemi. Ba šta ti, tvoja familija, svi ste vi ovakvi, svi ste vi onaki i tako. Pa znači da čovjek, kada je u pitanju naobrazba, kada je u pitanju porijeklo, kada je u pitanju izgled, da pokuša naći nekoga koji je sličan, blizu i tako dalje, znači njemu. Ovdje ću vam navesti jedan primjer, možda se neki neće sa mnom složiti, neki hoći, ali nije bitno da se svi složimo. Jedna od stvari koju ja mislim u današnje vrijeme da se odnosi na ovu jeste udaja žena, a može isto se koristi i za ženbu, iako još to slabo fercera, bosanka, bošnjakinja se uda za čovjeka Arapa. Pazite, ovo je veoma bitno da shvatimo da ne govorimo o vjeri. Meni je nedavno došao jedan brat i jedna sestra, oni se voli, ona njega voli, on nju voli, ali ne mogu živjeti. Ne mogu, jednostavno, to vam je isto kad imate iPhone i Samsung. Ovaj radi na Androidu, ovaj ne radi. Različiti jednostavno mozgovi. Ja kažem tom čovjeku, vidim veliki problem, a voli se. Rekao, ah i rekao, evo jednu stvar, rekao, ja vidiš mene, rekao, oni njemu rekli, idi pezića, pitaj taj, to ti je halo, nema dalje. Vidiš, reko ja, taj veliki pezić. Ja, reko, kad ne bi svoju ženu 24 sata izveo iz kući da prošeta, reko, ja bi noćio pred vratima. <gasps> E, reko, paša, to su ti bosanke. Koliko ti puta godišnje svoju žvedeš? Pa jednom, dva put. E, zato ne možete, reko, živit. Tvoj mentalni sklop i njen mentalni sklop su različiti. Ne govorimo mi o vjeri uopšte. Mi govorimo o podnijeblju. Pa je znači veoma bitno da insan pazi čak i to podneblje. Kada se udaje da žena ili muž, čovjek se ženi, da to ne bude podneblje koje ima različite običaje. Znači, volio bi samo da ste ovo inšala ispravno satili ovo uopšte ne govorimo, Arapi veći muslimani, bosanci veći muslimani, nikako. Govorimo samo s aspekta da jednostavno, znači, ljudi se mentalno razviju, imaju svoje običaje, mi imamo svoje običaje. Pa insan to ako želi da uspije u braku, treba da na to pazi. Nije uvjet ispravnosti braka. Može čovjek da oženi ženu Arapkinju ili, ili Boslanka sestra, da se uda za čovjek Arab, da živi najsretnije. Može. Ali vjerujte koliko ja znam slučajeva da je suprotno tome. A ja smatram da je jedan jedini razlog ovo. Da se nisu stvari u početku, znači da se nisu ovome, ovom pitanju posvetilo dovoljno pažnje. Nakon toga počinjemo, nakon što smo vidjeli šta su najbitnija svojstva koja bi trebala da krase budućeg supružnika, počinjemo sa prosjedbom. Insan musliman i žena muslimanka, prva stvar, prvo bi trebali da poznaju ko su osobe s kime smije stupiti u brak. Ja znam da će neko reći, pa zar to bitno? Jest bitno. Božji poslanik, za vrijeme Božjih poslanika, najbolja generacija, dolazi žena, hadis Buhari i muslimu, i traži od jednog čovjeka sadaku. Pa on nije imao i ona da bi njemu se, hajde kažemo, djelimično ono pokazala, kaže, bolan, ja sam i tebe i tvoju ženu zadojila. Ono, u smislu, daj mi nešto, ja sam tvoja majka po mlijeku. Ako si zadojila mene i moju ženu, pa mi smo brat i sestra po mlijeku i živimo u braku, ima i nekoliko djeci. Ono što Božim poslanika Allahu će kaže, ova žena, prosjakinja, Kaže, tvrdi da je zadojila mene i moju ženu. Mi smo brat i sestra, živimo u braku, imamo djecu. Kaj pa se Boži poslanik okrenuo na jednu stranu, pa na drugu. Čovjek morao razvesti ženu, živio sa svojom sestrom po mlijeku u braku. Pa je veoma bitno da čovjek znači pazi koga smije prositi, koga ne smije, komu je halal, komu je haram. Isto tako, čovjek treba, vjernik i vjernica, da znaju šta se u pitanju prosidbe propise. Islamski učenjaci, učenjaci nema knjige fikha da nema tamo poglavlje babul hitbe, prosidba na islamski način. O tome islamski učenjaci pišu mnogo, mi ćemo spremiti samo nekoliko stvari. Prva stvar, jest to malo staromodno pitanje, ali da vam kažem jednu stvar. Šta je najbolji i najstandardniji i najklasičniji način prosidbi? da čovjek čuje da tamo negdje ima neka sestra na udaju, odi na kod njenog oca i kaže selam alik, alik selam, kako si, ja sam ujo, ti si haso, ja sam čuo da vi imate čerku za udaju, ja sam ozbiljan insan, želio da se sa njom upoznam. Pa da sjedni sa njom u prisustvu njenog mahrema, oca, majke ili sestri i da sa njom razgovara. Ja znam da je to za neke staromodno bez Facebooka, kako, Whatsapp, Viber i ostalo, ali je ovo najstandardniji, najklasičniji i najbolji način sa najviše beričeta, jer u njemu nema ništa sporno. Čovjek koji je ozbiljan, njemu uopšte nije teško razgovarati sa djevojkom, njen otac sluša. Zašto? Zato što on ozbiljan. E onaj ko bi 16 godina se sa njom dopisuje, jesti lijepe oči, otkuti trepuške, tamo, vamo, halo, toga je stid pričat. Ali insan koji hoće da se ženi, on je ozbiljan. Ja sam taj, taj, želim brak, od, buduće supruge očekujem 1, 2, 3, 4, 5, šta mi ti? Ona kaže, ja od budućeg muža očekujem 1, 2, 3, 4, 5. To su ozbiljne stvari, smije slušat ko hoće. Pa je to najbolji, najklasičniji, najstandardniji način u kojem nema nikakvih šerijetskih prekršaja. Da čovjek se raspita, po mogućnosti ako može i da vidi, jer sad, hvala Bogu, može vidjeti na Facebooku šta hoće, i onda da ode na vrata, da fino se najavi sa svojom rodbinom, sa ocem ili amiđom ili sam, ako je hrabar, kao što sam ja bio, ode sam, pokuca na vrata, kaže ja sam taj, taj, želio bi da se upoznam sa vašom čirkom. To je najbolji i najstandardniji način. U svemu tome, ako ide tako, ako ne ide preko Facebooka, Whatsappa i ostalih stvari, kada dođe prositi djevojku, ima pravo da kod nje vidi njeno lice i njene šake. Znači, djevojka kada dođe momak da je prosi, da se upozna i da razgovaraju, smije da mu pokaže lice i šake. I ništa više. Makar on insistirao da kaže, pa ja volio da vidim kakva ti je kosao, ne. Znači, ima pravo da vidi lice i šake ne bi da vam sad govorim zašto šta, ali lice da vidi kako je lijepa šake, na osnovu šaka, kažu islamski činjaci, može vidjeti kako je njeno tijelo. Tako ako su i mršave ruke, znači sva je mršava, ako su i ruke kohljepčići debeli, sva je debela i to je to. Kao što znači muškarac ima pravo da vidi djevojku koju prosi, što je logično, ali pazite, nekad imate, ja znam, danas imate u arapskom svijetu u nekim državama, imate ljudi koji stup, tako mi Allah slušao sam svojim ušima. Pričao nam je Šeha Adnan Mrkonć, on je tamo studirao u Kuvajtu, slušao sam, kaže, na času, kad čovjek kaže, moja majka se udala za mog babu, nikad je vidio nije, i danas su u braku, ona nosi pred njim nikab. I ljudi misle da je to vjera. Živi čovjek i žena u kući, ona pred njim nosi nikab. Čitav život. Kaže Še Adnan, kad sam to slušao na jednom od časova u školi, ja kažem ne vjerujem da to postoji. Kad prvi momak iza mene koji sjedi i kaže u mojoj kući se tako živi. Moja mama kaže pred babom nosi čitav život nikab. Braćo, ali to kad čujete, zato da znate, to nije odvjerje. To je običaj koji nema ništa sa islamom. Pa žena ima pravo da vidi svog muža koji želi da je prosi, odnosno budućeg muža, insan ima pravo da vidi djevojku i ne stidno, znači da je pogleda, da vidi je li visoka, lijepa, znači jednostavno, zašto? Zato što je to osoba s kojom će on možda živjeti naredni 30 ili 40 godina. Pa znači možda neko, e, s druge strane, možda neko kao otac, nije mu lagodno da dođe neki momak, sjedi sa njegovom djevojkom, gleda njegovu čerku. Ali kažu islamski učenjaci, mnogo je manji problem da on dođe, da porazgovara sa tom djevojkom i vidi je, pa kaže neću je, ne odgovaramo, nego da je oženi, nije vidio pa da je sutra razvede. Pa znači, e, dozvoljeno je i muškarcu i ženi da znači vide budućeg supružnika, svakako žena znači smije, e, kao što muž ima pravo da vidi ženi lice i šake, žena ima pravo da vidi kod muškarca znači sve što se, hajde kažemo, u nekim normalnim situacijama od tijela otkriva. Isto tako, imate ovdje jedan moment koji je djelomično savremenog karaktera, to je kontakt sa e, budućim supružnikom putem telefona. Kažu islamski učenjaci da se to treba svoditi na minimum na minimum. Ali u nekim situacijama koje primjer radi djevojka iz Zenice, a brat iz Sarajeva, pa ne mogu jednostavno neke stvari da non stop dolazi on, neke stvari putem telefona da razgovaraju konstruktivno. Bez emocija, bez volim te, bez jedva čekam prvu bračnu noć, bez ovu. ne. Već razgovaramo šta ti od mene želiš u braku, šta ja od tebe želim u braku. Te stvari, znači konstruktivno, ako se razgovaraju preko telefona u potrebi, inšala nije sporno, a i to je bolje izbjegavati. Isto, velik broj ljudi kada već dođe do tog nekog kontakta, jednostavno izgubi osjećaj da ta djevojka je njemu haram i obrnuto. Pa ljudi kaj pa prosio sam je kao ono ta neka takozvana kod nas zaruka i onda možemo mi ići u kino, idemo u čaršu, idemo na sladoled, idemo na teferić, idemo na koride. Halo, ta žena je tebi haram u svakom pogledu, osim što ti je šerija dopustio da je vidiš i da sa njom razgovaraš. Ništa viši. Velik broj ljudi, pa eto, znaš, mi smo se zaručili, ona nosi prsten, dok je tog prstena ljubav traje, teče gore dole. To su sve, znači, neispravne stvari. Čovjek sa... Meni čovjek jednom postoji pitan, čak ima negdje na internetu. Kaže, ja sam prosio jednu djevojku, pazi, čovjek musliman. Smijemo li mi, kaže, imati sad intimni kontakt? Halo, reku, pa ili li šta više ostalo nakon toga? Pa znači čovjeku nije dozvoljeno da se sa tom ženom osamljuje, nema nikakvog hodanja po čarši, nikakvih sladoleda, nikak, znači može doći njenoj kući da se sa njom upozna, može sa njom razgovarati, to je ono što mu je Islam dopustio. Isto tako, od jedno od interesantnih pitanja jeste da mnogo problema nastaje kad se ovo ne poznaje. Vjerujte, dođe do kontakta, pa vjer, znam slučajeva, dođe do dodira, dođe do poljubca, dođe i poslije, e sad više nismo jedno za drugog. I tako dalje. Pa znači, zato sam rekao, najbolja, najstandardnija, najklasičnija je ona metoda pod navnim znacima starinska. Isto tako, ako bi, pazite, sad smo rekli, čovjek dolazi i kaže, ja sam čuo da kod vas ima djevojka koja se hoće udati, da je, e, da je ozbiljna i tako dalje. Oni njega ne poznaju. Imaju potrebu da se upoznaju sa njim. Kako? Da će nekog zvati, pitati. Čovjek došao, pazite, iz Zence, prosi tvoju čirku. Prvi put ga vidiš. Ti moraš nazvati nekoga u Zenci i kazati, dobro, došao nam je taj, taj, prosi našu čirku. Znate li ga? Pa je dozvoljeno u šerijetu, čak kažu islamski učenjaci, vađi bi obaveza da se o njemu kažu i njegove negativnosti. Kod nas dole u Srednjoj Bosni, opet se odvraćam, kod nas kaže skudio ga neko, kao reku njegove negativnosti. Paša sam sebe skudio, budi dobar, ne može niko o tebi loše pričat. Pa je obaveza, kao što kaže šefe Uzan, da insa nazovete neko i kaže taj, taj prosio moju čirku, šta o njemu znaš? Ti kažeš znam da je moralan, lijep, sve, ali jedan, dva, tri, alkohol, droga, nargila, laži, petlja, ne vraća ljudima pare i tako dalje. Kaži što ti je obaveza. Zašto? Zamisli da je obrnuto. Znači, braću moja draga, da čovjek, imate ljudi, pa ono, pa hajde, nemoj kazat. Ode djevojka koja je čitav život bila moralna, čedna, poštena, ode za čovjeka koji je prevarant, čovjek koji je kriminalac. Pa je obaveza kazati, ali u granicama. Znači da čovjek ne pretjeruje ono što zna, makar bilo negativno, da spomene pozitivne osobine, ali da spomene i negativne osobine i obrnuto. Muškarac čuo je za neku djevojku u nekom mjestu, on nju jednostavno ne zna, ali da pita njene komšije, njenu rodbinu, možda školske prijateljice ili, ili, jednostavno da vidi ko je ta osoba. Tako da u tom momentu, ako neko se raspituje i vi znate nešto, obaveza je kazati, ali istinu i u granicama znači onoga što je tačno. Isto tako jedno od pitanja kod nas, nažalost, daleko zapostavljeno, ali eto, kao što je u islamu dopušteno da muž, muškarac prosi ženu, isto je dozvoljeno da žena bude prosac muškarcu. Znam ja sad ovi mlađa rajene ožina oni sam maštaju sad da hoće kakva njega zaprosit. Nema od toga ništa, ali da znate da je propis, da je to dozvoljeno. Od prijašnjih vremena, od Musa, alaih wasalam, Musa, alaih kao što znate u onom događaju poznatom, Šuajb alihi salatu wasalamu kaže, po mišljenju mu fesira da je to bio Šuajb, kaže ja želim da te oženim sa jednom od moje dvije čirke. Pa to nije sramota. Nažalost, kod nas nije sramota da čirka da svaku noć ode u diskoteku, da je čovjek vodi gdje hoće, da sa njom radi šta hoće, ali da njen otac pomisli da on kaže nekom lijepom moralnom momku. Pazite, muškarac prije radi klanja u jednoj džamiji. I vidi lijepog momka, moralan, čestit, lijep, kulturan, prati ga mjesec, dva, tri. Šta je problem da taj otac kaže tom momku, pazi, ja vidim da si moralan, lijepo, čuo sam da si na žendbu, ja imam čirku, zašto ne dođeš da se upoznate? Pa ako budete jedni za drugo, ne budete nikom ništa. Kod nas je to najveća sramota na planeti. Ali nije sramota da čerka ide u diskoteku, da ovo, da ono, to nije sramota. Pa treba lagano razbijati ta neispravna ubjeđenja, nema nikakve smetnje, pa za vrijeme Božih poslanika, tu salatu selam, u više vjerodostojnih hadisa stoje, znači, predaje da su roditelji e, svoje kćerke, znači da su one bili prosci muškarcima. Ali pazite, ovo da neko ne shvati, u islamu se prodaju žene. Ne, Otac je samo inicijator. On je taj koji vidi u tog nekog momka koji je ozbiljan, lijep, pa mu ponudi da se upoznaju. Ne kaže dođi, vodi čerku moju. Ne. U islamu vidjet ćete poslije ima žena pravo da rekne hoću ili ne i otac. Ako nemaju ove dvije saglasnosti, nema braka. Mora da otac pristane i mora da djevojka pristane. Isto tako od ovih pitanja koja se vezuju za za prosidbu Znači da čovjek treba kad su u pitanju ova savremena metodologija da se pazi i čuva kad su pogotovo kad su u pitanju sestre čuvanje razmjene slika. Nerijetko se dešava, znači da nažalost ja sam veliki, onaj, hajde kažemo, ne podržajem to nikako, da žena na svom profilu ima 10-15 svojih slika, može doći ko hoće da ih gleda, da uzmi njenu sliku, da je kod sebe pohrani na kompjuter i tako dalje. Za mene je to neispravno, pa čak i u slučaju da žena ima ozbiljnu vezu s nekim ko želi da je ženi i da mu pošalje svoju sliku. Osim u nekim iznimnim situacijama kao čovjek je ovdje, a djevojka u Americi, pa ne mogu se vidjeti, pa dobro, daj da on vidi njenu sliku, pa ako mu se svidi, da nastavi taj kontakt. I opet u, tom slučaju treba njenu sliku da mu pokaže njen otac i da mu kaže jesi vidio, jesi, završeno, daj vam sliku. A to da pošalješ mu 15 slika, pa na moru, pa ovdje, pa ondje, pa u diskoteci, pa nasmijana, pa u photoshopu, pa ovako, pa onako, nemojte se igrati sa tim. E, mnogo, mnogo problema može nastati iz toga. Čovjek sutra E, kako se zove, prekinu tu neku ozbiljnu vezu koja je trajala šest godina, e onda on ima njene slike, ima video, snimo je ovdje, snimo je ondje i nastaju mnogi problemi. Zato moj vam je savjet kad su u pitanju slike, pogotovo kad su u pitanju sestre, da slike nikome ne šaljete, niti da ih stavljate, da su dostupne, da ih svako može gledati. Dobro. To su neke stvari, rekli smo prvo svojstva budućeg supružnika, prosjedba, nakon toga po onoj formuli huzefe radijallahu teranhu kaže ja sam pitao poslanika o zlu, a drugi su ga pitali o dobru. Ja sam pitao o zlu bojici da me zlo ne zadesi. Mi ćemo sad navesti nekoliko najbitnijih grešaka koji se dešavaju u tom periodu prosjedba i prije braka. Prva stvar, nerijetko nam se dešava da ljudi, i o tome smo malo rekli, ali sam ćemo spomenuti nekoliko razloga, odgađanje braka bez validnog šerijatskog razloga. Jednostavno čovjek odgađa brak. Zašto? Ne zna ni on zašto. Već mu 35 godina. Zašto se ne ženiš? Ne znam, kaže nija zašto. Pa je to neispravno, a ljudi to radi iz nekoliko različitih razloga. Prva stvar, nerijetko se dešava da ljudi ne znaju štete koje proizilaze iz toga. Jer rekli smo da mnoge štete proizilaze kad čovjek odgađa stupanje u brak. Druga stvar, nekad ljudi odgađaju zbog nafakije. Ok, lijepo je da čovjek obezbijedi E, egzistenciju kada je u pitanju brak. Ali ljudi danas žele po zapadnom sistemu, želim posao, stalno zapošljenje, želim kuću, želim auto, želim da imam na, na banci, e, na bankovnom tamo računu 30.000 maraka i tek ću sad ženiti. Paša, ti ćeš se u žentu u 70. godini, i tada je pitanje. Pa znači, ne faka da Allah Lešanu. Ko što ta djevojka nije umrla od gladi kod svog babe, neće ni umrti ni kod tebe od gladi, ali svakako ovo ne znači da ne treba čovjek da se potrudi, ali ne treba pretjerivati u pogledu toga. Isto tako, mediji, nažalost, nerijetko su jedan od razloga zašto ljudi odgađaju, odgađaju brak, pa ćete vidjeti kako se to u pozitivnom smislu afirmiši na našim medijima, kroz filmove, kroz serije, e, vidjeli ste, nema više braka, to su preljube, to su mijenjanje muškaraca, žena i tako, nema braka, nema svetosti, nema čednosti, znači to su razno razne stvari koje, vjerujem, znate bolje nego ja. Isto tako nekada ljudi odgađaju stupanje u brak iz nedostatka samopouzdanja. Jednostavno, rekli smo na početku, njega je to nešto strah. On ne zna zašto ne stupa u brak, ali kako ću, šta ću, valja zaprosit, valja svadbu, valja sa njom se zatvorit, poslije u četiri zida, ja, rab, kako ću, i tako dalje. Pa je to sve neispravno. To je bila prva stvar, greške prije braka. Druga stvar jeste za oni malo stariji, da se ne predlažu djeci da djeca stupi u brak. Ako imamo roditelja, ima dijete, evo rećemo muško dijete od 20 godina ili djevojku od 20 godina. Otac bi trebao koji danas u ovim teškim vremenima koji, koji hajde da kažemo, interesuje da njegova čerka se sačuva, njegov sin da mu fino kaže, sine, slušaj, ovo su godine u kojima bi ti trebao da razmišljaš o braku. Imaš moju podršku, ako u pitanju sin kaže što se tiče, šta ja znam, svadbe ili ovoga, babo će ti pomoći. Kada je u pitanju čerka, ne da je goni iskući, da se to ne tumači tako, ali da ona zna da ima podršku. Imate se stara koji bi htjela da se udaju, ali stid je kazati svome ocu. Mene je nedavno kontaktirala jedna sestra, opet putem ovaj, telefona, nije direktno. Jednostavno kaže, ja jesam mlada, ali ja imam ogromnu potrebu za muškarcem. Ali me kaže, stid kazat roditeljima. Pa roditelji, znači kad njihovo dijete postane punoljetno, već od 17. 18. godine, 20. da razgovaraju sa svojim djetetom i da mu kažu, sine, ovo su godine u kojim ti trebaš lagano razmišljati o braku. Imaš našu podršku, nemoj se stiditi ako je u pitanju čirka, da joj se kaže da porazgovara više sa majkom, ako je u pitanju muško dijete, da razgovara s ocem. Pa otac i mati trebaju da budu inicijalna kapsla. Nikako da ono što se ne udaješ, kačeš, ovo. Ne, lagano jednim lijepim razgovorom da im daju samo podršku. Veoma bitna stvar. Isto tako, Greška, o tome smo govorili detaljno, da se udaje osoba za onoga ko nije, znači, dosljedan, ko nije jednak. Požuri, ovaj prosac, možda mi drugi neće doći, ali između tebe i njega, ko između zemlje i nebesa? Pa znači, to je jedna od grešaka. Isto tako, kazat ću vam jednu stvar. Brak može, znači stupanje u brak može biti u jednoj od dvije krajnosti. Može insan previše požuriti i može previše odugovlačiti imate braći i sestara, šest godina aškuju. On kaže, oni od srednje škole se zabavljaju, dopisuju se, pa dokad, pa do penzije. On zna u nje zube, koliko ima pokvareni, koliko blombi ima, sve živo, koliko je dioptrija na očima, sve živo. I koliki je broj cipila, sve. Na kaj znaš šta je, ne sviđa mi se. Isto tako prebrzo. Znači imate opet, nekom se desi upala imana i on vidi sestru tamo, mene jednom, ajde malo samo da izletimo iz predavanja, jedan brat dok sam Birvaktir živi u Sanskom mostu, on je stupio s kontakt s nekom sestrom ovdje u Sarajevu, valjda nije ovdje inšala, i on se nju zvao na telefon, kad ne javlja se, ne javlja se, ne javlja se, hajde, zove on nju poslije opet, ona se javi. Šta je veli što nisi malo prije javila? Ma kaže učila sam Kur'an pa mi bilo žao prekin tučenje Kur'ana. Kaže pa veli čućemo se poslije. On men došao. Joši ona toliko pobožna uči Kur'an neće da mi se javi. Rekao paša petlja ti vidit će šta će biti poslije. Pa znači da insan, da, da plaho ne požu, ljudi ovu, sad gotovo, ova je njega upecala, on je se upecao, gotovo, ona njega sad drži na štapu ko riba, gotovo, zagrzla, nema više, samo ženke, to je habika, ona sam uči po cijeli dan Kur'an, ja rab da mi je da je samo... Pa insan ne treba previše požurit, ali isto tako ne treba previše odugovlač. Po mom nekom skromnom mišljenju, 3, 4, 5, 6, 7 neki konstruktivnih razgovora po pola sata kome nije dovoljno, taj je pogriješio u kojem smjeru ide. Znači čovjek koji sjedi sa djevojkom e, po sat vremena pet ili šest puta, šta ćeš bogat sa njom više pričat? Ako je razgovor konstruktivan, o braku, o, tvom pogledu na život, o njenom pogledu na život, o vašoj nekoj budućnosti, nima tu toliko, toliko tema. Čovjeka je odaju oni šest godina, tri godine, četiri godine. Ja, rab, šta imaju toliko priča čovječe? Pa znači ne treba previše požurit, ugledo je tamo na Facebooku, oborila pogled, iz nje izbija nur, nekaj vodim, idem kući, ne znam uopće šta je. Greška, a greška je i ovo drugo. Isto tako, e, od grešaka prije braka jeste vršiti pritisak na djecu da se udaju i ložene nekoga ko njima ne odgovara. Imate roditelja oni svom djete, sine, ti ćeš Ma ne sviđa mi se Hasne, ni podrazno. Hoćeš, sine, ona je za tebe čestita, radi, viš kako je ona debela, krupna, mašala, sve, to je za tebe. Ama ljudi nije. I obrnuto, sine, ona je viš školovan, pametan, nosa cvike, vidiš, osjedio je, halo, ostavi se cvika, meni se ne sviđaju cvike u životu uopšte. Pa znači, rekli smo, treba razgovarati sa djetetom, ali ne treba vršiti pritisak da se uda ili oženi sa nekim koga ne voli. Pa roditelji tu mogu napraviti grešku i greška je prihvati to. Greška je to prihvatiti. Isto tako, e, greška je zapostaviti moment savjetovanja. Znači čovjek kada želi da stupi u brak, rekli smo to je onaj moment požuriti. Da znači, čovjek da se konsultuje, pa na kraju sa svojim Amiđom, sa svojim prijateljom, da nekoga pita o toj osobi i tako sa nekim dajom, sa nekim profesorom. Jednostavno, konsultovanje čovjeku otvara mnoge stvari. Otvara mu oči. Pa znači, veoma je bitno, bez obzira, bez obzira koliko si ti ubijeđen taj djevojka za tebe ili taj momak je za tebe da djevojka porazgovara sa svojom majkom, sa nekom svojom rodicom i tako dalje. Pa obavezno, obavezno se konsultovati zbog bitnosti braka. Isto tako, potpuni oslonac na ugled porodici. To je ono što smo nedavno spomenuli. Njen otac je taj i taj, Hafiz taj i taj, Efendija taj i taj, Daja taj i taj. Halo, znači, ok, to je fino, dobro da čovjek gleda iz kakve je porodici. Ali vjerujte, tako mi Allaha, znači, pazite, poslanik Nuh, alaihi selam, ne može dalje. Poslanik, njegovo dijete u kufru. Ako je bilo za vrijeme Nuh alaihi selam da njegovo dijete u nevjerstvu, zar danas nije preći da mi imamo daje i profesore i doktore, čija djeca su, pa hajde da kažemo, nemoralna. Pa ne treba se oslanjati na tu, došao nam je u prošnju Hafizov sin profesorov sin, doktorov sin, hajde sine idi prosi doktoru čirku. Ne smije to biti glavni faktor. Ok, njegova čirka da vidimo njenu vjeru, njenu moral, njenu stid i tako dalje. Ali to što je ona nečija čirka nikako ne treba da bude ključni faktor. Nažalost, nerijetko se to dešava. Isto tako, imate u nekim podnebljima rezervisanje osoba. dok se čovjek rodi i unoga se tamo rodila čer, kaže on je njegova i završena stvar. Ona njemu, on njoj. To je neispravna stvar. Isto tako ostavljanje klanjanja istihari. Znači čovjek treba nakon što je poduzeo sve, raspitao se, sjedio, razgovarao sa osobom, nakon toga klanjati istiharu, znači stvar tu krupnu, veliku, prepustiti uzvišenom Allahu Đelešanu. Isto tako kada se desi ona ispravna šerijatska prosidba, neispravno je odgađati davanje odgovora obostrano. Znači imate djevojaka, zna da neće tog momka da se za njega uda, ali on jadnik tamo ni na nebu ni na zemlji. Znači treba ako, ako je otac i djevojka donijeli odluku da nisu za tog momka zadovoljni, da mu jednostavno kažu izvini dragi naš brate, Allah te nagradio, ali naša čirka sad za sad nije za udaju i tako da. I obrnuto. Imate ljudi, dođe prosi djevojku, on se možda njoj svidio, ali ona njemu nije. I on kaže, idem ja kući klanjati stjaru pa javit ću vam. I on klanja istiharu četiri mjeseca, pet, šest. Halo, pa zar si toliko pobožan? Znači, ako se djevojka nije svidla na lijep način, neki ili pošalji poruku i lijepo zahvali se da vas Allah nagradi na vašem gostoprimstvu, tako ja sam vidio da mi jednostavno nismo jedno za drugog i završena stvar. Pa je neispravno ostavljati drugu stranu, bez obzira da li se radilo muškarcu ili ženi, da ne znaju, hajde da kažemo gdje su. Isto tako, odbijanje prosca ili odbijanje djevojke zbog nekih sitnica. O tome ćemo poslije govoriti, pazite, nema savršenstva. Pa ako dođe insan, pa vidimo da je moralan, da je čedan, da je sve, ali eto ima jednu ili dvije neke, nazovimo i negativne osobine. Ok, doći nam sutra drugi prosac koji ima 22 negativne osobine. Pa ne možemo očekivati da mi budemo sa tim proscem zadovoljni u svakom pogledu. I njegovom ljepotom, i ugledom, i vjerom, i moralom. Ok, može to biti jedan od hiljedu. Ali moramo biti spremni, tako isto djevojka. Sutra ćeš možda doći ona, možda vjernica, čedna, moralna, sve, ali jednostavno možda ima nešto, e, nosi naočale. Bože moj, vodi je nek popravi to tamo laserom i neće više nositi naočale. Znači imaju neke stvari koje trebamo progutati, jer jednostavno nema savršenstva. Isto tako, u nekim sredinama imamo grešku da ljudi gledaju redoslijed u porodici. Hasne 34 godine, a Fatima 25. Fatima mlada, ona bi se udala sad, ali ne mere dok se Hasne ne uda. Hasne ide u školu, fakultet ganja, ošla, neđe tamo, studira, ma ona zaboravila na mušku rasu 100%. Halo, nek se ova uda, nema nikakve smetnje i obrnuto. si neki u 35 godina, on živi zapadni život, ne razmišlja o ženitbi, ovaj neki mlađi se upali, on bi se ženio, ne, ne, dok ona je gore, stari se noženi, ti umri. To je neispravno. Ovoga treba votna. na preglede starijeg da vidi se sa njim šta je. Ovaj mlađi normalno razmišlja. Pa znači ne treba to i imate takav problem u nekim podnebljima. Isto tako neispravno je prositi na prosidbu. Boži poslanik jasno zabranio hadisima Buhari i muslima da je zabrano prositi na prosidbu. Šta to znači? Čovjek je otišao prosit, i čeka odgovor. Znači jednostavno u tom momentu ako neko zna, ako bi ušao iz neznanja to je nešto drugo. Ali čovjek kaže ja sam prosio tu djevojku i čekam odgovor i on ej boga mi pa to je ta, idem ja za njom. Halo paša okasnio si čekaj, ako ne bude ništa onda ti prosi. Pa znači pazite koliko je islam savršen. Zato što će između ove dvojice ljudi doći do neprijateljstva. Pa je Islam pokušao da svaku vrstu neprijateljstva isključi u jednom društvu do te mjere da čovjek ne treba da prosi djevojku koja je već isprošena. Dok ona ne dadne odgovor da ili ne. Isto tako, nerijetko se dešava da žena koja je bila udata ne poštuje pravilo i princip ideta pričeka. Pa žena bila udata, čovjek je danas razveo, sutra već traži drugog momka i hoće da se uda. Znači, shodno opet vrstama žena u smislu da li je muž preselio, da li je razvedena, da li je trudna, da li nije. Znači, ima nešto što se u islamu zove priček, idet, i žena mora da zna te propise i znači da to poštuje Isto jedna od grešaka jeste paziti se zabranjenih vrsta braka nema kod nas mnogo, jedna od tih vrsta jeste da čovjek se pazi braka koji je vremenski ograničen, koji praktikuju šije, znači oni praktikuju brak koji je vremenski ograničen. Taj brak je u jednom dijelu u periodu islama bio dozvoljen pa je derogiran i zabranjen do sudnjeg dana. Zato brak, bračni ugovor ne smije imati nikakvu vremensku klauzulu. Čovjek se ženi, djevojka se udaje kao da će ostati do smrti zajedno. Možda se sutra razvedu, ali nije njihov je bio da žive, ajde da kažemo dok su živi. Ako ima vremenska klauzula u ugovoru, taj brak je neispravan. Isto tako, o tome ćemo govoriti na početku trećeg predavanja, paziti se brakova u kojima nisu ispunjeni uvjeti. Ja znam po studentskim domovima bio sam svjedok kada smo ljudi više puta pitali, djevojka dođe i moralna čedna, momak, hajde dole negdje u neku sobu, hoćeš li, hoću, potpiši, evo ga i ona je tvoja žena danas. Čuvajte se braka gdje nema staratelja, gdje nema svjedoka, gdje nema mehra i tako dalje. Neki tajni brakovi po nekim magazama, po nekim sobama, pod nekim, znači toga se maksimalno čuvati. Isto tako, Neugodnost da se prekine zaruka. Dosta puta me ljudi pitaju, šeh, mi smo bili zaručeni, šta ću sad? Znači, nema nikakve smetnje da čovjek možda ako je sa djevojkom poznavao se godinu dana. I na kraju shvati jednostavno da nisu jedno za drugo. To što je on dao njoj neki poklon, dao neki prstin, dao joj neku zaruku, to ništa ne znači. Onda bi trebalo reći kogod nekog zaruči gotovo, mora ga uzeti. Ne. To je neispravno. Normalno treba na lijep način uvijek pojasniti ljudima razlog, ali ne treba čovjek da osjeti, eh, hajde da kažemo, poteškoću, jednostavno muškarac i sve ono, možda da, ne, da, ne. I na kraju kaže, skonta, ova djevojka nije za mene. Šta je problem u tome? Bolje da ju to danas rekne nego da počnu živjeti pa da i nakon mjesec ili dva razvede. Isto tako, e, pretjerano, pretjerano traženje mehra. U islamu postoji nešto što se zove vjenčani dar koji žena ima pravo u islamu, ali isto tako taj vjenčani dar ne treba da bude e, ogroman u jednom društvu, kako bi čovjek jednostavno, ja znam u arapskom svijetu, mnogo problema u braku nastani zašto? Mu ženi, ajde da kažemo, nabije na nos to, a, ti si uzela mehr toliki i tolki i onda čitav život problem zbog tog mehra. Svakako žena treba da ima taj vjenčani dar i da to bude nešto, ajde da kažemo, što zavređuje pažnju. Ali to je u današnjem vremenu, po mom nekom skromnom mišljenju, 500 km, 1000 km, 2000, ali da dođe žena i kaže hoću 50.000 maraka, to je u bosanskom nekom podneblju za normalne uvjete možda previše, osim da dođe neki milioner, milijardir, onda treba od njega uzeti više para. Isto tako, velike pripreme za brak, prekomjerne. Treba se, preko smo pripremiti, ali Čovjek ne želi stupi u brak, nemam novo auto, nemam doprinjem stan, nemam ovo, nemam stalno zapošljenje i mnoge te stvari čovjeka e, vremenom. Pazite, insan koji ne stupi u brak u nekom periodu, po mom skromnom mišljenju, ovo nisu nikakve statistike, od, 20, od 18. godine do 26. 27. Njemu je svaki drugi dan godina dana. On kad napuni 33 godine, on kod buduće supruge gleda koliki, je broj cipela. Sve kaže, dobro, ali cipele su malo velike, neću. Zato što on gotovo. Dok on kad je mlad, njemu je sam bitno, jel kaže ima dvije noge, jest, ili žensko ime i završaj na slovo A, jest, dolazi. Ali on kad ostari, kakvi su ti zubi, kolike su ti oči, kakva ti je dioptrija, e, koju si školu završila, Halo, ne možeš ispuniti njegove uvjete, hurija da iziđe s dženetom bi rekao, fali joj nešto. Pa znači, čovjek treba da pazi neka te pripreme, pripreme, pripreme, pripreme, on izgubi osjećaj da je on otupio više gotovo njemu, on ima uvjeta, nemoguće je ispuniti. Isto tako, od grešaka, o njima ću možda malo poslije još govoriti, miješanje, miješanje roditelja, samo da vidim, evo ga, Tamo. Miješanje roditelja u poručne probleme, o tome ćemo govoriti poslije. I za kraj, jedna veoma bitna stvar, ne trebaju mladenci da se stide, da se u startu odijeli od svojih roditelja. Mnogo problema, naročito kada su u pitanju osobe koji praktikuju vjeru, a njihovi roditelji ne praktikuju, nastaje iz toga što žive u zajednici. Pazite, imaju vanredne situacije kada čovjek treba da živi sa svojim roditeljima, roditelji stari, bolesni, iznemogli, ok. Ali u nekim normalnim uvjetima najbolja situacija, ja to savjetujem svima, jeste da djevojka i njen muž počnu da žive odvojenim životom. To ne isključuje da svaki dan dođu kod njegove majke, da odu njenim, da ih posjeti, ali da imaju svoj stan, da žive odvojeno. I to nije nepokornost roditeljima. Vjerujte, ovo pitanje možda malo u početku bude teško, ali ćete riješiti mnoge probleme, naročito vjerskog karaktera. Sjediš sa svojima, a zašto nemate televiziju, zašto ne slušate muziku, vi ganjate uvijek neko halal meso, nema ga niđe na planeti, zašto vam muškarci i žene sjede odvojeno, što nema duhana, zašto ovo, zašto ono. I ti čitav život si u borbi da njima dokaže, ne možeš ništa dokazati. Zato moj savjet vam je, znači pokušajte maksimalno sebi obezbijeti, makar to bila garsonjera, jednostavan stan, znači ako ikako možete i nemoj da vas neko ubijedi da je to nepokornost roditeljima. To nije nepokornost roditeljima, budite pokorni roditeljima, nazovite ih svaki dan, obiđite ih, činite im doročinstvo, ali da imate svoj kutak kojeg, ćete vi organizirati onako kako mislite da je najbolji. Ja znam od nekih čak dunjalučkih stvari, Majka od muža gleda, ona tvoja ne zna pomest kuću, previše soli hranu, nije oprala tanjire, ovako, onako, sve joj smeta. Nek imaš svoju kuhnju, soli koliko hoćeš, gruni šaku, pa dok more muž jest, dok mu pritisak ne ode i nek jedi. Ali kad to? Kad imaš samostalnost. Počevši znači od vjerskih stvari, zaista znam probleme, dolaze gosti, neće da se razdvoje muškarci i žene. Muzika, filmovi, e, halal izrana, mnoge stvari. Vi se kaj non stop kupate, bojler mi uključen non stop, čovječe struje mi došlo 360 mara, pa moram se kupati, Allah te uputio. Kad se kupaš, koliko puta, dnevno, heftično, sve ti broji, sve ti podlači. Ima, nemaš intimu, nema žena cijeli dan mora biti pod mahramom, e, bježi od djevera, bježi od komšije, bježi. Ljudi u nas u dođe u kuću, sjedne na seću, kaže ima bujruma. Ho, došao si već, koji bujrum? Zaključaj mu paša šest katanaca ne klupa, pa ako mu otvoriš, otvoriš. Imate sela gdje ljudi kažu sramota je zaključat vrata. Komšija dođe i sjedni na seću i kaže, e, dobro jutro, dobar dan, ja došao ima bujruma. Žena koja je tu mora 24 sata biti pod mahramom. Dosta joj mahrami kad bude na polju. Da ne govorim o tome da ona nema nikad vremena za svog muža, da se njemu dotjera, da imaju e, vrijeme kad oni se mogu jedno drugom posjetiti. Ništa od toga nema. I mogu vam o tome nabrajati pola sata. Uzimajući sve to u obzir, smatram da kogod može da sebi obezbijedi ovaj moment, da kada stupa u brak u početku ako može da zasnuje brak, znači e, da imaju poseban stan, svakako je potrebno. Allah vas nagrađuje svakim dobrom, ovdje stajimo, ako Bog da pravimo pauzu 20 minuta, dobit ćete sendviče pa se vraćamo našim trećim predavanjem.